And the girls are to me. my darling this car. Isan, alas, Isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, Ba, kultur magazinarekin segitzen dugu gaur eta horrengontan ego lapurdiko iriguneak eh, proposatzen duen proiektu kultural eta artistikoaz gara interesatuko. Iriguneak zazpi urte dagoeneko daramalako sorkuntza mailan egiten denaren mamian sartzeko proiektu kultural eta artistiko baten eskaintzen. Nolabait, eh, proiektua norberaren gandik ahalbezain urbil sendiarazteko sormen difusio edo irakaskuntza artistikoan dela, ba deskubritzeko, trukatzeko eta eztabaidatzeko proposamenak luzatzen dituzte urtero-urtero. Bi planoetan esango nukenik, bata ikastetxeetan eta bestea leku publikoetan. Jende ororentzat. Baurten, ba, hiri elkargoaren eskumena edatuz, kolegioetara zabaldu dute beraien proposamena. Zortzigarren edizio untaz, mintzatu zaigu, patxi beli. Ego Lapurdiko iriguneko kultur teknikaria. Gure helburuak eh, finkatuak dira, baina eh, publikoari uh, publikoaren zat, bai, uh, zabaltzen ditugu pixkat gure ikusgarriak eta baita ere gure ekimenak ikusgarriaren inguruan. Holi uh, da, baditugu hiru helburuak astapenetik. lehena da sensibilizazioa, Euh, gure euh, euh, uh, publikoari uh, ikusgarria liburuz. Gero bigarrena da sorkuntza uh, laguntzeko eta uh, da lana uh, publiko guztientzat uh, baita irarekin eta, uh, eta bai uh, ikusgarri di eta baita ere sorkuntza liburuz. Uh, voilà. Euh, ikusgarri ez da bakarrik dua, eh, duaten eh, eh, ikusgarri bat ikustela eta baita ere sorkuntzak, ahimanak, artistekin, uh, handia da. Bada aurten, amabi ikusgarri, amabi konpainien eskutik ikusial izango dira, orotara eunda berrogei emanaldi dituztelarik eskainiko. ikasturte honetan, ego lapurdiko iri elkarguaren baitan diren herri eta ikastetxeetan izango baitira zuzen ere. Eta aurten, Euskal Herritik kanpoko konpainiak ere present izango ditugu. Besteak beste, Belgikatik edo eta ingalaterratik etorritako taldeak izango baitira ikusgarriak euskaraz, frantsesez, ingelesez edo itzi gabekoak izango direlarik. Esan ere, antzerkia musika txontxongioak edo eta dantza bezalako disziplinak ikusial izango direla urtengo ikasturtean, eta zer ikusia izango bada ere, e, ez ezaguna antz, aratago duan proiektu berezi bat dugula onakoa. Antzez kontsumitzaile izatetik Aratago eraman nahi baikaitu proiektu honek ikastetxeetan sorkuntza egonaldiak prestatuz edo eta elirale ikusle aktorearen eskola proiektua proposatuz. Helduei begira gorputza jokoan goiburuarekin ba, jardun artistikoaren arloko tailerrak segitzeko edo eta ikusgarriak ikusi eta ikuslearen bizipenari buruzko gogo eta baten erabateko leku bat proposatzen baitute. Pantxika teieria elirale konpainiako koreografoarekin mintzatu gara eta honakoa kontatu digu. Pantxika, e, zuri galdetuko nizuke, esan dute ikusgarri bizia e, nahi dutela ba, elarazi e, espektaktore e, kontzeptua ere azaleratu da. Nola baite guztionen atzean e, publikoa eta aktorearen arteko muga hori e, austea baita? Bai, austea eta batez ere ba, esperimentu edo eskarmentu espazio baten uh, sortzea ez. Gorputza jokoan izeneko ikusle aktore eskola baten bitartez. Aspalditik uh, gogoa neukan eta hori um, elirale kompainia sortu genuenetik beti horrekin uh, eh, gen milzan gauzatu gabe. Eta hor izanen da parada beraz uh, nahi duten entzat bat, egi eh, proposaturik, eldu gazte, eman ezagun ama abosturtetik aintzina, ba mm, sortzea musika, eh, plastikoa, dantza, eh, edo antzerkiaren disiplinen bitartez sortzea praktika Uh, une batzuk gure egoitzan jauregian edo beste leku batzuetan irigunean eta espazio hoietatik talde bat osatu beraz, ama hamabi taldeko, ama, hamabi pertsoneko talde bat osatu, eta joan emanaldi berdinaren ikustera. Eta emanaldi hau nola irakurtzen alda ez, ba hori pixka bat eh, hautsi uh, ez nolabait uh, ba, ikuslearekin egiten da emanaldi bat, emanaldi bizi bat, aktorea, aktorea izan dadin um, eh, dantzari musikari, ez naiz, aktorea kontzeptu zabalean ari naiz, aktorea nola bere gorputzarekin, eh, bere uh, eh, barneko tasuna biluzik ezagian nola adierazten dituen gauzak defenditzen, salatzen, uh, biziarazten, goraipatzen, zer goraipatzen du eta nola ikuslearekin egiten den emanaldi bat. Bestea ikusle egisa ezpada ezartzen, orduan parean denak ez du bizirik ez, eta orduan uste dut, Ba, eskarmentu mementu horrek emanen diola edozein pertsonariz, eta edozein pertsona urbiltzen alda urriaren amabostean sortziterditan eh, azkainen diauregian edo amazazpian urruñan hiri gunearen lekuan, beraz sortziterditan bi, bi zorduak dira. Eta hor, azalduko diegu, ba, setasun ahondiz, ba, hori, denentzat izan daitekela. Bistanda, da, Eh, gero, pasio hori uh, edo erein eh, egin eta orduan ba, mm, gure helburu bat da eta uste dut irigunearekin bat gatozela patxik erranduenarekin batez ere emanaldia ez da izan beste mementu bat nun kontsumitzen denez, izan da dira mementu bat nun pixkat pausatzen garen Eta naiz eta goraipatzeko agian uh, simpleki uh, uh zer den edera edo uh, aldrebes zer den itxusia, eta zinden agian <laughs> goraipatu zer den itxusia eta orduan salatzena, bederen denbora hori uh, ardezan eman aldi biziak, eman, eman dezaigun eman aldi biziari izaiten alduen norabide edo ez eh, zabaltasun eh, handiena. eta orduan ba hori eh, helburu hori saiatuko gira garatzen naiz eta hasieran garen, Baina hori, esan nahi diot, edo zen elkarteko jendeari, edo zen pertsonari, izan da dila gazte, zahar, gizon emazte sakurekin zaila izango dugu, ala ere, <laughs> baina uh, edo zeinek uh, hartzen aldu denbora hau berarentzat eta besteentzat. Eta uste dut, ba, hori, uh, agian diskusio eta eta praktikarentzat une gutxi daudela, une eta gutne gutxi. Eta nola baita, esan, hiri elkargoarekin zela dela lehen aldia, elkarlanean parte hartzen duzuela, Alako guneak gutxi direla aipatzen duzu, e, zer ekartzen dizu zuri ba, alako lanketa batek artista mailan eta zer ekartzen aldu ikusleari? Lankidetza erran nahi duzu, irigunea eta eta gure, e, gure konpainaren artean. Ba, garbi esango dizut, e, hemen goa naiz, hemen dik joana, hemen onera itzulia, esan nahi dut, ere muntara, eh, irigunea den, ere muntara, ezakit gehiago mende mendebaldean ekialdean garen, nik nahiago dut esan ekialdean gaudela, nunbait, ez da beti eguzkia hortik ateratzen da, baina tira, ez e, hori bakarrik esateko, ba, gure kasuan, Uh, errigunea, erri gunea zen deno, nola zen, erri elkargoa, barkatu, erri elkargoa estrukturatu zelarik, elirale ja iritsi zen inpase batetara zen, Eri elkargoak kultur kompetentzia hartu hain ni ari nintzen janeko ere muertan, eta ez nuen interlokutorerik. Benetan, esan nahi dut, eran du, bakarrik ari nintzela eta mementu batetik hain zina, eh, artista bezala sinesten duzu zure baitan, zure kompainaren indarrean, baina sensibilizazio lanak ez dizu uzten sortzen. Eta orduan, ba, azken funtsean, eh, iritsi ginen inpasa batetaraz, eta beti sinetsi genuena, hotz, sorkuntza behar zela izan lagundua mediazioarekin, ba, etzen ne hor mediazioa egiteko. Eta orduan zen, uh, bat, erabatekoa. Eskerrak, eskerrak mirakuilu bat gertatu zen, zeta niretzatola izan zen benetan, zeta ni kasik istekotan nengoen, da nire indar fisikoek erraten zuten ja nora noa. Eta bon, ez dakit. Iritsi zen uh, mementua eta egia da, erri elkargoak e, kultur kompetentzia hartu duenetik, azkenean banituen pertsonak ulertzen nindutenak, ulertzen zituztenak nire beharrak eta ez bakarrik nireak. Baizik eta eremu oso batetakoak. Hots, koesio euh, sozial handia ekartzen duen euh, eta egiten gaituena esan nahi dut horari naiz jabeleri buruz irakurtzen uh, erikoi kulturari buruz eta eta eta kultura kultura ez da apartekoa izan behar kultura gure bizia da gertatzen da gaur egun beste euh, mediak daude eta bideak daude eta proposatzen da komertzioa <laughs> kultura baino gehiago, eta orduan jendeari kerentzen zaio nunbait, ez da podere bat, baina da eh, ongi izaitearen eh, aldeko gauza bat ez, eta orduan, uh, hori, ahas, uh, behar beharrezkoa da, bi planoetan aritzea eta eta orduan guretzat adibidez izan zen bizi ala hil gauza bat eta egia da ba, joan garatzen eta eta orduan partaidetza bat instalatu da eta oino eh, erakusten dena frogatu behar da, esan nahi dut eh, eh beti ezzi behar da edo zein pertsona eh, baita poderea duena edo ez duena <laughs> Bo, ulertuko nauzu esan nahi dut lan handia da gora indik eh, sinetxi behar baitugu hortan kulturak osatzen gaituela ez. Eta ez bakarrik mementu bere bizi batzuetan nun beharrezkoa dugun. nire bizia hortan da, esan nahi dut eh, eta uh, mori. Mm, <laughs> ba, sormen lanak bizitzeko, sormen lanei buruz eztabaidatzeko eta gure barrenak nola gaituzteko beraz, e, egingo duzuena, eskainiko duzuena, esplikatuko duzu, bi data eman dituzu, bata azkainen izango dela errepikatu. Urriaren ama bostean sortziterditan aste artez diauregia gure egoitzan, eh, elkartean etxean, eta amazazpian sortziterditan beraz urruñako irigunearen lokalean. Mhm. Elduentzako, amazazpi urtetik gorako bai, Bai, ez da, bai, hori da, hori da. Eta egunean berean urbildu gaitezkez, du izenik eman behar ez deus. E, bai, behar dute izen bat eman, eta emango dizuet uh, eh, uh, eh, elbide bat, mailez, eta da, elirale, e-l-i-r-a-l-e, <laughs> beraz, abildua, gmail.com Uste dut, oi oi oi, bestela gure webgunera jo eta dena atsemanen dute, ube ube, bikol aldiz elirale.org. Oso ongetan txika, eh? ba, mi esker, pastor bat izan da. Ba, barne horretaren ematen gaitu, eta berpisten du hor izkutuan gelditu den aur bat. Gugaren, zer, zer da aur hori? inozentzia aldeotetik eta askatasuna. Dakit, berez e, eh, historioek eskatu didate horrela izatea eta momentuak eskatu dit. Osea, han, han nere begiak iriki intzian, eta nere, eta nere burua askoz gehiago, ez? Ni nere burua etengabe aberasten ari naiz. Kultur emankizuna Euskal Irratietan abian da. Kultur alea. Astelenetik ostiralera, atxaldeko bosterdietan. Kultur Endaian bizi den Fernando Morillo idazleak berriki pasio krimena izenburupeko liburu argitaratu du Gaumin argitaletxearekin. Abadiaren sekretua, itzalen sua, zombia samamesen, izuaren pasabidea, Deabruaren letaginak tira maika dira izkiratu dituen liburuak, ipuin beltzak, humoristikoak, fantastikoak edo bestelako generoak unkitu dituelarik idazle gazteunek. Publiko ezberdin aunkitzen duen idazle horietakoa dugu, eta horrengo honetan thriller zientifiko batekin datorkigu pasioa eta krimena lotzen duen novela beltzain zuzen ere. Hala kontatu digu, idazleak berauk, Fernando Mori. Oso e, titulu deskriptiboa nahi nun, bai. pasioa eta krimena. Orduan alde batetik, eh, bai novela beltza, pasio, pasio e, denetariko pasio, ze pasio izan daiteke zerbait oso ona, pizten gaituna, gora eramaten gaituna, edo izan daiteke irabat zuntxigarria, nik hemen eh, pasio mota diferenteak hartzen ditut, ba, pertsonai diferenteekin, pasio batzuk oso ba, maitasun, edo sexu, edo grina, edo, edo artearekiko, eta beste batzu ba, amil, amiltzea, amiltzea, itxukeria, eta beste batetik, bakrimena, krimena, ja ba, agertzen da, neska bat eh, neska baten gorpua agertzen da, bularraldea irikia eta bihotzik gabe. Horren bere alazten dira galderak, zenek egin du, zergatik, arrazoi batzuk edo agertzen dira, eta horra biatzen daia, intrigasko novela beltza edo irakurri dut eh ainize dela, pertsonai eh, nagusietako bat, eh, fisikari teorikoa dugu berau. Oso despistatua <laughs> eta ezaugarri aipagarri batzuekin, eh, ba, inguruko gaiu guztiak eh, onda ditzazkelako eta hurbiltzen zaion pertsona berezi bakoitzarekin ziztuan maite mintzeko madareko duelako. Beti ere, harako pertsonai berezia bilatzea dituzu zure elaberritan, ez da? Bilatu edo etorri, aurreko nik ez dakit zer askotan esaten dut, ematen du asmatzen nahi nahi zela, ni juten nahi edo zein herrita, eta papatean urbiltze zaizkit inguruko xelebrenak duela bizpairu egun ere, e, kantabriako herritxo baten egon, da gizon bat da papatein kontatzen, oso ezaguna da, ez dut begiratu interneten, baina erakutsi zizkidan bere munduan zehar ja, eun mila kilometro egin ditu oinez, da bere historia kontatzen da, geunden, eun kalaun, Nigan etorri zan zuzenean, nesatzen, hau zer, bere bizitza kontatu zidan, da ni zugarri gustora, segero zantzun, e, arrantzun ari zala, ondoratu zan itxasoa, eta bira bakarrik gelditu zan bizirik, ba, imaginatu ze historia, idazle bati hori kontatzen gaina, esan kontatzen, orduan, e, pertsonaia bitxiak, etorri egiten eta eskitaskotan. Eta inize ere, ba, bai, bitxia da, dauka zientzialari asko, keukitzen duten, e, bueno, nik neuk ere bai, despizte maila izugarria errealitate mm. normalean, egunerokotasunean, zientzia maite du, nik ere bai, eta beste alde batetik bere, madarikazioa edo da, e, maitasun historio normala bizi nahi dute ezin du. E, maite mintzen da mikrosegundo batean, eta horrek, ba, jakina problema handiak ekarten dizkioz, berdin da, neska, mutila, e, maite minduiten da. Gero pasatu egiten zaio eta horrek ere problema sortzen dizkio. Literarioki horrek e, aukera handia ematen dit, batzutan xamur, batzutan umore, ze izugarrizko egora berexiak sortzen ditu, eta, eta bueno, nahi gustaten zaizkit horrelako, horrelako pertsonek. Mhm. Beraz, e, ba, krimenak, ez, e, argitzeko e, detektibe baten lana ikusiko dugu e, novela hontan. E, bai, bueno, detektibe baino, baino bai, ikerkuntza lana ze alde batetik dago hainitze, gero dago bere maitaleoi bat, mutila, Joel, filosofoa, ba, beste jakina, nere gustoko beste gai bat, eta gero dago Joelen beste maitaleoi bat, e, mm. june izenekoa, june hau ingenieria, orduan e, neska gorpu hilura agertzen danean, e, desagertzen da june e, neskaren aita. Orduan berehala azten dira galderak. Biktima da edo hiltzailea da. E, susmagarri nagusia da aita eta neskak e, june honek eskatuko dio laguntza Xoeli, eta orduan hor abiatuko da ez dira detektibe profesionalak, baina mm laguntza e, aurkitu nahi du aita. Jakina gero dago diru tarte, tartean dago diru kopuru handia, e, sexu eta gorrotoak, eta orduan alde batetik, behaien maitali horiak izan da, jaba dituzte tirabira batzuk, e, eta ikertu beharko dute gizon hori nundan, e, beste batzuk ere atzetik dituztela, orduan ba, e, detektibe bat ez dago, baina bai, e, Joel arduratuko da pixka bat hori arilkatzeaz, mm. bere filosofiari esker edo apurtxo bat, nik erabiltzen dut gaina horrelako novela beti nire gai kutxuna, ba, fizika teorikoa edo, e, beste madarikazio bat ere badu leno aipatu dezutan ahondatzen dut hori zientzaren historiatik dator orduan kontatzen ditut nire gauzatxoak orduan bai, detektibe novela da, baina gero nire kontutxoak sartzen ditut Bai, beti maite izan dut, pentsatzen dut horregatik bai antxona badia, mm, mm. E, horregatik ekatiatu naiz, e, gero girotu hemen inguruan, e, txingudi badia inguruan da, zergatik, jo, ba, uste e, gehiegi, bueno, gehiegi ez, asko gustatu zaiten gurua, orduan hor girotzen ditut nire asken novelak, pertsonaia bakoitza baditu alako ikuspegi diferenteak, bagertzen da mm. beste bat eh, dantzarekin obsesionatua, beste bat musikarekin, eta probetsatzen dut, sartzeko. Nire batzuen, e, eskoletan da irakurtzen dituztenin, irakasleek esaten diate oso mesedegarre egiten zaiela zenbait gai, ba, komentatzeko historiaren inguruan, zientzaren inguruan, Euskal Herriko kontuen inguruan, nik sartzen ditut gustatzen zaizkidalako, eta gero ba, irakurlei ere gustatzen bazaizkie, ba, izu e, eh, gora gu, mhm. eta, eta oso ondo. Baina, bai, pentsatzen dut puntu desente ikutzen ditu dela. Gero ere, ba, idazketari dagokionez, irakurtzale amorratua zara, eta bai. ikuspegi hortarik eh, beti zaindu e, nahi izan duzu ba, nola kontatzen dituzun historioak, ez nola bait, ba, jendeak erreski irakurri alizateko eta historian murgiltzeko hori baita e, gehien bat bilatzen duzuna E, bai, ze irakurle amorratuan naiz, eta beste alde batetik, e, tengabe nabil eskolaz eskolat ikusten dezaindan Euskararen errealitatea. Orduan, alde batetik irakurlea harrapatu nahi dut. Entzunion aspaldi ira, e, idazle bati, bi aholku edo aholku bikoitz bat idazteko tasa, zan, lehenbiziko zirriborroa zeuretzat idatzi, zeure barrutik. Bigarrena irakurlearentzat. Oroitu irakurle bat dagoela hor. Zure gauzak, zure kontu, oso ondo, baina beste norbaitek irakurri behar du. Orduan, bai, alegin berezia egiten dut, ba, er, arrapatzeko irakurlea. Hiru modu baldin baditut saiatuko naiz aukeratzen zuzenena edo dana kontatzeko nik nahi detena, baino irakurlearentzat eh ba albesain besteko plaserra edo bezet eh, tentsioa sentzu literarioan lortzeko eta gero ba, plusa edo da eh, pena hartzen dut ikusten dutenen gune euskaldun desentetan irakurle euskaldunak izan arren da komunikatzeko euskera erabiliarren, gero irakurtzeko orduan, ba, gaztelera edo frantsesa hartzen dutela nabarmen. Orduan, hau da nere alegina zailtzeko hori. Esateko, ba, hemen katiatu naiz eta hemen eta hemen. Orduan, bai, alegen berezia egiten dut, gero ta gehiago nago e, bueno, historio bat sortzen detenin, ba, nire kontutxoak eta baina beti aber, intriga nola onditu dezakeran pentsatzen. Ba, Fernando, orain gonbein ipein, eh, pasio krimenarekin geratuko gara eta Euskalo bai. urrengo <laughs> liburuan eh, zer aurkituko dugun, agian e, eh, ainizu berriz ere izango da, urrengoan e, eh, ba... Laizte izango da. Ba guztionekin geratzen gara, eskarnila. Ez zuei. Ba, Fernando Morillo, kidatzi duen pasio krimena liburuaren karietara jakizue baionako mediatekan. Urriaren amaikan izanen duzuela idazlearekin itzordua. E, atxaldeko zeiak eta laurdenetan denetan, irakur ekimenakari, Fernando Morillo, gaztea, izango baita, gombiratu. Ba, izan da entzulek gaurkoak emanduen guztia. Enera bihar arte esango izuet, izan ongi, aio... barne horretaren ematen gaitu eta berpisten du hor izkutuan gelditu den aur bat. Gugaren, zer, zer da aur hori? inozentzia aldeotetik eta askatasuna. Dakit, berez e, eh, historioek eskatu didate horrela izatea eta momentuak eskatu dit. Osa, han, han nere begiak irik egin eta nere, eta nere burua askoz gehiago ez? Ni nere burua etengabe aberasten ari naiz. Kultur emankizuna euskal irratietan abian da. Kultur alea. Aztelenetik ostiralera atxaldeko bosterdietan. Kultur